Wann de Viktor Orban sech net gëtt, da mécht csv um nächsten EVP-Kongress en Appell fir d'Partei Fidesz aus der Europäescher Vollekspartei, der EVP, auszeschléissen. Dat seet den CSV-Europadeputéierten Fränk Engel an der neiste Editioun vun der CSV-Emissioun Europäesch Impressiounen, déi dësen Weekend op Dok TV uleeft. A mir schwätzen doriwwer mam Fränk Engel. Gudde Mëtteg. Gudde Mëtteg. Ass dat do Är Idee eleng oder hutt Der déi mat Ärer Partei ofgeschwat? Déi ass an der Partei scho laang diskutéiert. Soss géif ech se net op enger Plaz soen, wou een dobäi kéint gesi ginn. Verstitt Der, et ass eng privat Meenung, déi ech esou kann artikuléieren. Mir hunn zënter ganz Laangem e Problem dermat, wéi de Viktor Orban sech behëlt, wärend e regéiert. A mir stellen zunehmend fest, datt hien op eng Manéier Politik mécht, déi mat eis an net méi alles ze dinn huet. De Problem ass just, mir sënn als Partei do zwar net leng andeems mer dat esou emfannen, mee mir sënn, mir wieren zimlech leng andeems mer et giffen haart soen. Mee mat deenen aneren EVP-Memberen hutt Dir dann do awer och schonn de Bols gefillt? Wäert esou eng Demande, am Fall wou dann, duerchkommen? De Problem ass jo eben, datt ech dat äusserst skeptesch gesinn. Soss wier et scho laang geschitt, soen ech Iech ganz éierlech, well et huet jo net ganz vill Wäert, fir eng Initiativ ze huelen, mat där ee sech an iergendenger klenger Minoritéit, wann et fäerdeg ass, erëmfënnt. Mir sinn ëmmerhi Grënnungsmember vun der Europäescher Vollekspartei. An do an en Eck gedréckt ze ginn als interne Querulant, während hien sech breetest méiglecher Beléiftheet erfreet, dat ass eppes wourop ech a mir einfach keng Loscht hunn. Op déi aner Manéier kann een och net dauerhaft nokucken, wéi en Typ all Rechtsprinzipien, op déi d'Europäesch Unioun an d'Europäesch Eenegung opgebaut ass, permanent mat Féiss trëppelt. an eis dann dobänner ugrinst, ne? Aktuell ass se an der Kritik wéinst der Flüchtlingsfro. An engem Interview gëschter mat der Bild-Zeitung seet de Viktor Orban, datt en seng Flüchtlingspolitik natierlech fir richteg fënnt. An en huet dobäi Däitschland och de Virworf gemaach, duerch hir Decisioun d'EU-Reegelen ausser Kraaft gesat ze hunn, Chaos an Ungarn provozéiert ze hunn. Anescht gesot, huet e jo domadder duerchblécke gelooss, datt et nun emol Reegele ginn, déi heen einfach nëmmen anhält. Vum Prinzip hir ass en eigentlech am Recht, respektiv mécht en eppes, wat aktuell europäesch Gesetzgebung an aktuell europäesch Reglementatioun vun em verlaangt. Da komme mer awer bei d'Mëttelen, bei d'Aart a Weis a bei d'Rhetorik. An da si mer natierlech erëm op engem ganz aneren Terrain. Do ass et zum Beispill esou, datt d'lescht Woch Noutstandsgesetzgebung gestëmmt ginn ass, déi dësen Dënschdeg soll a Kraaft trieden. mat där a priori all Grenziwwertrëtt vun engem Flüchtling eppes Illegales ass, hee schléisst dann net aus, dat gestinn déi nei Texter em och zou, datt en iergendwéini enke d'Arméi op d'serbesch Grenz schéckt. An dann hunn ech d'Impressioun, datt mer eis kéinten op engem ganz glëtschege geféierlechen Terrain. befannen. Aktuell ass de Viktor Orban jo och an der Kritik, well en eigentlech géingt d'Quotenregelung ass, déi soll eventuell decidéiert ginn oder och net. Den éisträichesche Kanzler Werner Faymann fënnt an engem Gespréich mam Neie Spiegel, et sollt een déi retizent osteuropäesch Staaten, dorënner dann Ungarn, bestrofe mat manner Suen aus de Strukturfongen. Sinn d'Suen dann eventuell fir de Viktor Orban eng Argumentatiouns-Hëllef? Fir hien selwer wier dat mat Sécherheet eng Argumentatiounshëllef, well et gëtt gutt Grënn fir unzehuelen, datt substantiell Deeler vun europäesche Gelder, déi an Ungarn fléissen, integral an de Koffere lande vun dem Här Orban senger Famill a senge Copainen, well et eigentlech e kleptokratesche Staat ass, sämtleche verstännege Bewäertungsinstituter no, déi sech ëm esou Saache këmmeren. Also géif en dat selwer spieren. Mee de Punkt ass einfach, Mir hunn hei e Problem. Deen hu mer net nëmme mam Orban. Deen hu mer mat deene ganze sougenannte Visegrad-Staaten, dat sinn der véier, also Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei. Mir hunn en awer och nach mat deenen dräi baltesche Staaten a mir hunn en doriwwer eraus gegebenenfalls mat nach Staaten, déi einfach net vun där Generositéit ugedriwwe sinn, déi d'Madame Merkel beispillsweis beweegt an déi der Meenung sinn, si wieren eigentlech vun där Flüchtlingsproblematik, mat där mer eis do ausenanerzesetzen, net betraff. Ech gehéieren och zu deenen, déi soen, iergendwéini eng Kéier mussen déi zu Verstand kommen an iergendwéini mussen se gesinn, datt een an Europa net ëmmer nëmme just ka kréien, mä 25 Jar nom Regimewiessel, 11 Jar no der Memberschaft an der Europäescher Unioun, wann een dann eng Kéier gebiede gëtt, da muss een och bereet sinn, eng Kéier eppes ze ginn. Esouwäit de Frank Engel iwwert d'Politik vum ungarneschen Premier Viktor Orban. Merci, Här Engel, fir dat Gespréich.